Արցախի պաշտպանության բանակը շարունակում է առաջնագծում իր կամքը թելադրել հակարակորթին։ Փոփոխություններ ԼՂՀ պետական կենսաթոշակների մասին օրենքում։ Երևանի քաղաքապետարանի պատվիրակությունը ցանոթացել է Ստեփանակերտի համար 5 մանկապարտեզի պայմաններին։ Երևանի Ֆանարջենյան բան ռուսկաբանության ազգային կենտրոնի մասնագետները Ստեփանակերտում հիվանդների ընդունելություն են կազմակերպել։ Ստեփանակերտը Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժողովի քարտեզից դուրս չէ։ Ադրբեջանն իր քայլերով մոտեցնում է Արցախի միջազգային ճանաչման գործընթացը։ Այժմ այս ամինի մասին մանրամասն։ Հոկտեմբերի 1-ի լույս 2-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակարակորտի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 80 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ինչպես նաև ականանետներից եւ նռնականետներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 1300 գրակոց։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունից, առաջապահ զորամասերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահ խաղաղություն, անհրաժեշտության դեպքում դիմելով նաև պատասխանատվությունների։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության այսօր տարածած հաղորդագրությունն առայն թե իբր իրենց զինուժի կողմից հոկտեմբերի 1-ին եւ 2-ին ձեռնարկված կանխարգելիչ գործողությունների շնորհիվ կանխվել է հայկական ստորաբաժանումների տեղաշարժը, ինչի արդյունքում հայկական կողմն ունեցել է երկու զոհ եւ վիրավորներ, հերթական ապատեղեկատվությունն է։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը վստահորեն իրականացնում են իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը եւ շարունակում դեպքում առաջնագծում իրենց կամքը թելադրել հակարակորտին։ Պաշտպանության բանակը կորուստներ եւ վիրավորներ չունի։ Սեպտեմբերի 25-ին հակարակորթի հրետակոծության հետևանքով վիրավորված զինծառայողներից երկուսի վիճակը շարունակում է մնալ ծանր կայուն, իսկ մնացած 5-ի վիճակը միջին ծանրության է։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական զինվորական կլինիկական հոսպիտալի պետ Արամ Ասատուրյանը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանի ռեկտոր Արմեն Դարվինյանին։ Հանդիպմանը, որին մասնակցում էր Արցախի պետական համալսարանի ռեկտոր Մանուշ Մինասյանը, քննարկվել են Արցախում բարձրագույն կրթության զարգացմանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Բակո Սահակյանը կարևորել է սլավոնական համալսարանի հետ փոխգործակցության խորացումն ու գործնական կապերի ընդլայնումը, հավելելով, որ նման համագործակցությունը նպաստում է հանրապետությունում իմ կրթության եւ գիտության ողակի բարձրացմանը, ժամանակակից փորձի կիրառմանը։ Փոփոխություններ են կատարվել ԼՂՀ պետական կենսաթոշակների մասին օրենքում։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Պետական կենսաթոշակների մասին օրենքում կատարվել է փոփոխություն, որի համաձայն անհրաժեշտություն առաջացել վերանայել սահմանված կենսաթոշակների հաշվարկման դեպքերը, մասնավորապես զինվորական կենսաթոշակի վերահաշվարկման դեպքում հավելավճարի նշանակման կարգը եւ այլն։ Վերահաշվարկումը կկատարվի առանց գրավոր դիմումի։ Կենսաթոշակների մասին որոշումներում այլ փոփոխություններ նույնպես կատարվել են, որ կառավարության նիստի ներկայացրել է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Սամվել Ավանեսյանը։ Կենսաթոշակ հաստատ նշանակելու չվճարված կենսաթոշակի եւ կենսաթոշակառուի մահվան դեպքում թաղման նպաստը վճարելու համար հաստատ խտերում անհրաժեշտ կլինի լրացնել նոր կետ, որը կբացառի կրկնակի վճարումները։ Մասնավորապես, եթե քաղաքացու կենսաթոշակի գործն ուղարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ կենսաթոշակային ապահովության բնագավառում միջպետական համաձայնագիր կնքած պետություն, ապա առանց այդ պետության իրավասու մարմնի տրամադրած կենսաթոշակ նշանակելու ժամկետի մասին փաստաթղթի հնարավոր հնարավոր չի լինի չվճարված գումարների տրամադրումը։ Կենսաթոշակների որոշման մեջ մեկ այլ փոփոխությամբ կավելանա զինվորական կենսաթոշակը մոտ 15%-ով վերահաշվարկը կկատարվի հուլիսի 1-ից։ 2015 թվականի հուլիսի 1-ից 2000 դրամով ավելացնել զինվորական կենսաթոշակի չափը հաշվարկելու համար կիրառվող հիմնական կենսաթոշակի չափը, այն սահմանել 16000 եւ 200 դրամով զինվորական ծառայության ստաժի 1 տարվա արժեքը, սահմանելով 1500 դրամ։ Արդյունքում զինվորական կենսաթոշակ ստացող անձանց կենսաթոշակների միջին չափերը կաճեն մոտ 15%-ով։ Փոփոխությունը նախատեսվում նաև պարտադիր ժամկետային զինծառայության շարքային կազմի զինծառայողների ու նրանց ընտանիքների անդամների զինվորական կենսաթոշակների չափերում։ Առաջին խմբի հաշվանդամի կենսաթոշակի չափը սահմանելով 36000 դրամ, գործողը 31500 դրամ։ Երկրորդ խմբի հաշվանդամի կենսաթոշակի չափը 26000, գործողը 23100 դրամ, երրորդ խմբի հաշվանդամի կենսաթոշակի չափը 18000 դրամ, գործող չափը 15750 դրամ։ Ինչպես նաև մահացա ցանկացած զինծառայողի ընտանիքի անդամի կերակրողին կորցնելու դեպքում կենսաթոշակի չափը 24000 դրամ, գործող չափը 21000 դրամ է։ Եվ երկու ծնողին կորցրած 18 տարին չլրացած երեխայի կամ արկած երեխային ուսուցմամբ սովորող զավակի դեպքում 80000 դրամ, 70000 դրամ գումարի փոխարեն պատերազմի վետերաններին տրվող ամենամսյա պատվովճարի չափը 35000 դրամի փոխարեն 2016 թվականի հունվարի 1-ից մեծ հայրենականի վետերանները կստանան 50000 դրամ։ Բելլալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Երևանի քաղաքապետարանի պատվիրակությունը փոխքաղաքապետ Դավիթ Օհանյանի գլխավորությամբ Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի եւ քաղաքապետարանի մյուս պատասխանատուների հետ այցելել են Ստեփանակերտի համար 5 նորաբաց պետական մանկապարտեզ եւ ցանոթացել նախադպրոցական կրթօջախի պայմաններին։ Հյուրերը երեխաների համար անակնկալ էին նախապատրաստել տնորինությանը հանձնելով թանկարժեք գույք, տարբեր պարագաներ, քաղցրավենիք։ Մանկապարտեզի տնօրեն Սուսան Ավշարյանը երախտագիտություն է հայտնել փոքրիկների նկատմամբ ցուցաբերած հոգատար վերաբերմունքի համար, նշելով, թե նման ուշադրությունը պարտավորեցնում է ավելի նվիրումով աշխատել եւ արդյունավետ կազմակերպել երեխաների առօրյան։ ԼՂՀ առողջապահության նախարարության հրավերով Արցախում է Երևանի Ֆանարջյանի անվան ռուսկաբանության ազգային կենտրոնի մասնագետների խումբը։ Այսօր Ստեփանակերտի Մորիև Մանգան առողջության պահպանման կենտրոնում հիվանդների ընդունելություն է կազմակերպել Երևանի ռուսկաբանության ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Գագիկ Բազիկյանը։ Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժը։ Երևանի ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Գագիկ Բազիկյանի այցին Արցախում անհամբերությամբ են սպասում։ Թերևս դա է վկայում մոր եւ մանկան առողջության պահպանման կենտրոնում գոյացած հերթը։ Պարոն Բազիկյանի խոսքով բարձանում է մշակույթը, կանայք հասկանում են, որ իրենց առողջությունը իրենց ձեռքում է։ Եվ ժամանակին անպայման պետք է դիմել գինեկոլոգի։ Անպայման որովհետև քանի որ ես ռուսկաբան եմ, ես նայում եմ այս խնդրին ռուսկաբանի աչքերով, իսկ ռուսկաբանությունը դա բավականին լուրջ եւ նենք հիվանդություն է, կասկերը, որը ունի իրեն հատուկ բնորոշ ախտանիշներ, այլ ուղակի ժամանակ առ ժամանակ կանայք պետք է մտածեն իրենց առողջության մասին։ Երևան քաղաքի գլխավոր ուռուցքաբանը հորդորում է արցախցի կանանց տարին գոնե 1 անգամ դիմել բժշկի տարին մեկ անգամ անպայման կինը պետք է դիմի գինեկոլոգին եւ պետք է ստուգի կրծագեղձերը, որովհետեւ այսօր երկրորդ տեղում, իսկ կանանց մոտ առաջի տեղում կրծագեղձի քաղցկեղն է, հետո գալիս է երկրորդ տեղում կանանց մոտ տալիս ենք գինեկոլոգիական խնդիրներ։ Դա արգանդի մարմինն է, արգանդի վզիկն է եւ զգալանների քաղցկեղն է։ Քանի որ քաղցկեղ հիվանդությունը ունի իրեն բնորոշ հատուկ ախտանիշներ եւ միայն բժիշկը կարող է հայտնաբերել դա եւ ժամանակին անցկացնել բուժում, ուստի որևէ ցավի արկայության դեպքում պետք է անհապաղ դիմել գինեկոլոգի։ Քարսկեղը անցնում է նախաքարսկեղային շրջան։ Մենք ունենք այսպես ասած նախաքարսկեղային հիվանդություններ, մի շարք, որը կարող է հայտնաբերել նույնպես միայն բժիշկը եւ համապատասխան բուժում անցկացնելուց հետո հետագայում այդ խնդրը չի խորանա եւ անգամ չի վերածվի քարսկեղին։ Գագիկ Բազիկյանն առաջին անգամ չի Արցախում, ինչպես նշեց բժիշկը, այցելությունը շարունակական բնույթ կգրի։ Մենք մեր պարտն ինձ համարում անպայման լինել էստեղ մեր գործընկերների կողքին, որովհետև ձեզ մոտից հիվանդները գալիս են մեզ մոտ, մենք կապի մեջ ենք, մենք գինեկոլոգներս են եւ մամոլոգները եւ վիրաբույժները կապի մեջ են։ Մեր կենտրոնում աշխատում են շատ Արցախի ծնված եւ մեծացած բժիշկներ, որը մեր ընկերներն են եւ կարծում եմ, որ մեր այցը ուղղակի օգնություն է, եւս մեկ զգոնություն է Արցախի ժողովրդի համար, որտեղ մեր բժիշկները անցել են մեզ մոտ եւ վերապատրաստ ստեղծվել են եւ մեծ չափի մեջ են եւ մշտական մենք այսպես ասած պրակտիկ հետները աշխատում։ Նշենք, որ Երևանի ժամանած բժիշկներն Արցախում կլինեն մինչև հոկտեմբերի 4-ը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը Վաշինգտոնում մասնակցել է Քարնեգի հիմնադրամի կողմից կազմակերպված առանց հղումների ձևաչափով քննարկմանը։ Նա անդրադարձել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության օրակարգային հարցերին, խաղաղությանն ու անվտանգությանը սպառնացող միջազգային արդի խնդիրներին եւ մարտահրավերներին։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ներկայացրել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման բանակցային գործընթացի ներ ներկա փուլում արկա խնդիրներն ու իրավիճակը տարածաշրջանում։ Սերժ Սարգսյանն անդրադարձել է նաև Մերձավոր Արևելյան ճգնաժամին, այդ հարցում Հայաստանի մոտեցումներին։ Հանրապետության նախագահը ներկայացրել է եվրոպական գործընկերների աջակցությամբ Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումների ընթացքը, Հայաստանի Հանրապետության համանadrական բարեփոխումների գործընթացը եւ համանadrության նախագծով նախատեսվող փոփոխությունների տրամաբանությունը։ Պետք է բանակցային գործընթացը շարունակվի, որովհետև այլընտրանք չկա։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանն անդրադառնալով ԼՂՀ խնդիրը կարգավորելու ուղղությամբ հերանեկարներին հիշեցնելով Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը, որով նրանք կոչ արեցին համաձայնության գալ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին, Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջև շփման գծում միջադեպերը հետաքննելու մեխանիզմներ ստեղծելու հարցում, նախարարն ասաց. Հայաստանը, ինչպես եւ Ղարաբաղը, բազմիցս հայտարարել է, որ համաձայն է այդպիսի մեխանիզմի ստեղծմանը։ Ադրբեջանն է միշտ մերժում, ասել են նա, եւ նշել, որ այս անգամ Մինսկի խմբի համանախագահ վարչականների կողմից առավել հստակ էր կոչը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում դեղի ունեցել պաշտպանական համակարգի համապատասխան ստորաբաժանումների ղեկավարների հանդիպումը զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացիչների հետ։ Հանդիպանը մասնավորապես անդրադարձ է կատարվել սեպտեմբերի 25-ից 30-ը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին եւ Արցախա-ադրբեջանական ուժերի շփման գծում Ադրբեջանի կողմից իրադրության հետևողական սրմանը նպատակաուղված սադրիչ եւ անհերատես քայլերին, ինչպես նաև հայկական կողմի համարժե գործողություններին։ Մամուլի ասուլիսը ուղեկցվել է հայկական անօթաչու սարքերի օգնությամբ հակառակորդի կենթանի ուժին եւ յենթակառույցներին հասցված վնասների մասին պատմող փաստագրական տեսանյութի ներկայացմամբ։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի ազատ բանավեճի հարթակում ելույթով հանդես է եկել վեհաժողովում հայկական պատվիրակության ղեկավար Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանը։ Անդրադառնալով Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը նա մասնավորապես ասել է. Ուզում եմ բոլորիդ հիշեցնել, որ ընդունում եք թե ոչ, ճանաչում եք թե ոչ, աշխարհում կա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, որի քաղաքացիները ամենից շատ խաղաղություն են ուզում, բայց ապրում են շարունակվող պատերազմի պայմաններում։ Արտեն հերկում, տուն կառուցում, երեխաներ ունենում, միջազգային դիտորդների գնահատականով միջազգային չափանիշներին համապատասխան ընդրություններ անում, Եթե մենք իսկապես շահագրգիռ ենք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմամբ, պետք է հարգենք նրանց կյանքի ու զարգացման իրավունքը։ Ստեփանակերտը Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժովի քարտեզից դուրս չէ։ Եվրոպայի մի մասն է։ Գնացեք ու անձամբ տեսեք, ինչ է այնտեղ կատարվում։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժողովի հայաստանյան պատվիրակության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը վիայժողովի լիագումարնիստում մինչ ելույթին անցնելը հակադարձելով Ադրբեջանի պատվիրակության անդամ Ռաֆայել Հուսեյնովին, ով իր ելույթում ցիտատներ է բերել Ադրբեջան փախած Վահան Մարտիրոսյանի ասուլիսից, հայտարարել է, որ ցանկացած երկրում կարելի է նման կենթանիներ գտնել, ասելով, որ հայկական ժողովուրդ օրաթերթը հրապարակել են նշյալ պերսոնաժի գժի թուղթը, ինչը Զորավյանը ցուցադրել է եւ հավելել, որ դրանով ամեն ինչ ասված է։ Այնուհետև անդրադառնալով շփանգծում վերջին շրջանի լարվածությանն ու զոհերին, նա Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժողովին մեղադրել է Ադրբեջանից հակաժողովրդավարության մոնստր Ֆրանկենշտեյն կերտելուն աջակցելուն եւ հայտարարել, որ հրադադարի ռեժիմի խախտման ընթացքում ադրբեջանական կողմից հրետանու պատկերառումը շփման գծում նոր իրադրություն է ստեղծում, ինչը լայնածավալ ռազմական գործողությունների անցման հերթական քայլն է, ուստի հետագա զարգացումների ողջ պատասխանատվությունը կրելու է Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը ստանում է համապատասխան հակահարված եւ մոտ ժամանակներս խելքը գլուխը կհավաքի։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերին եւ ցաներ հրետանու կիրառմանը, ասել է փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Իրենք արդեն անցել են բոլոր սահմանները։ Խոսքը վերաբերում է ոչ միայն ուղակի այդ գործողություններին, այլև այն լկտիությանը, որով Ադրբեջանը վերաբերվում է միջազգային իրավունքին, իր իսկ կողմից ստանձնած պարտավորություններին։ Նա նշեց, որ Ադրբեջանն իր քայլերով մոտեցնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային ճանաչման գործընթացի հասունացման պահը։ Ադրբեջանի նմանատիպ վարկագիծը բերելու է այդ գործընթացին, ասել է Շավարժ Քոչարյանը։ Արգենտինայի Միսիոնես նահանգի ներկայացիչների պալատն ընդունել է օրենք՝ ի հիշատակ հայոց ցեղասպանության։ Նոր օրենքն իր դրույթներով հավատարիմ է մնացել 2006 թվականին Արգենտինայում ընդունված ազգային օրենքին, որն ապրիլի 24-ը սահմանում է որպես հանդուրժողականության ու մարդկանց միջև հարգանքի օր։ որ. Շարլազնավուրն է հովանավորում հատուկ համերգը, որը նվիրված է հայերի ցեղասպանությանը եւ հոլոքոստին։ Միջոցառումը տեղի կունենա հոկտեմբերի 12-ին Փարիզյան հանրահայտ Ֆոլի Բերժեր Վարիետում։ Համերգին կմասնակցեն հայկական ցակումով ֆրանսիացի կոմպոզիտոր, դաշնակահար, գործիքավորող, խմբավար եւ երգիչ Միշել Լեգրանը, երգիչ Էնրիկո Մասիասը, երաժիշտ Անդրե Մանուկյանը եւ դուդուգահար Լևոն Մինասյանը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն, երեկոյան ժամերին եւ գիշերը կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 18 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-ից 15, ցերեկը 20-ից 25 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։